elegantai bicicloi. Estimata auscultanto de la Esperanta Ret Radio, lau via opinio, quiu estas la ple eleganta veturilo iam inventita? Ciu Franza regia calesho e la decoca iarcento? Ciu moderna sport automobilo de la marco Ferrari? Ciu transsone rapida aviadilo? Lau mia propria opinio, neniu el tiui fame conatai machinoi superas la elegantezon de biciclo. Cun questeto antaue, au sengi, cun bagagiuio malantaue, au ne, nigra, argent colora, au alicolora, colora, cun dicae au mal dicae pneumaticoi, bicicloi plu giuas prestigion tra la tuta mondo, iaro post iaro. Multae homoi daure inter shangias climatiziloin de luxae automobiloi, favore al agrabla venteto sur la visagio dum bicicla promeno. La unuan biciclon oni construis en Franzuio en la fino de la decoca iarcento, tutte el ligno. Gine havis pedaloin, cae oni pushis gin per la piedoi recte sur la grundo. Tui poste en Germanuio oni productis modelon cun stirilo cae poste infanan modelon. Nur mese de la decnaua iarcento – oni aldonis pedaloin, ciuin comence oni ligis alla antaua rado. Tiu tempe, oni supposis che se la antaua rado estus pli granda, tio faciligus la veturadon. Passis longa tempo gis oni almetis cauciuca in por mildigi la aferon. La ceteron de la historio, ni ciui conas, de dent radoi por controli rapidetson, gis la usado de malpesai corodimunae substanzoi cae aliai aldonajoi por confortigi bicicloin. Nun tempe en Brasilo oni ec productas bicicloin fabricatain tutte el plasta materialo el prenata el usitai boteloi cae aliai plastai obiectoi. Tia maniere bicicloi farigias duoble medi protectai veturiloi. Bicicloi estas tiel shatatai che biciclad concuroi farigis populara sporto in multai landoi. En Franzuio, exemple, longa biciclo curado estas grava sporta evento cae same en olimpicae ludoi kai ancau inter esperantistoi oni faras longain voyagioin ec internaziain, kiel organizas BEMI, Biciclista Esperantista Movado Internazia. En Danlando, Cinuio, Germanuio, cae Nederlando, amasso da homoi usas bicicloin ciutage. En la Brasila urbo San Paulo, quincent mil homoi tion faras ciutage. tage. La popularezzo de bicicloi tiel disvastigis che oni cie construas voioin speciale por ili, cae reservas locoin por ili en vagonaroi. Cae estas conata facto che regula biciclo promenado crom amusa estas tre saniga corpexerzo charma, amusa, malmulte costa, saniga, cae medi protecta. Ien cial mi reassertas che biciclo estas ja la ple eleganta veturilo en la mondo.